بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن شاء الله العاملين الله سبحانه وتعالى gives us tawfiq असांखे तोफ़े ॾींदो रह पाक ऐं दिलि में चवां पई सिंधी में थो ॻाल्हायां पोइ मां निकिरियो वञे मुल्क में रहियां पियो अलमदिल्ला मूं सोचियो त सुहान असरा सूरत बनी साहिल जेका आहे त सिंधीअ में पंहिंजो ऐं पढ़ाइण जी कोशिशि कया हुन तर्जुमो सिंधी पहिरीं सूरत आहे बनी साहिल जेका हिकु सौ यारहं आया थियूं आहिनि हिकु सौ यारहं ऐं हुन खां पोइ जेका सूरत ईंदी पंहिंजो सूरत कहफ़ उहे सुदि कहफ़ ऐं सुध बनी साइर हीअ ॿई भेनरूं पाण में भेनर सॻियूं भेनरूं मतिलबु हिन जो मज़मून जेको आहे हिक ॿिए सां लॻे थो अहिड़े नमूने सां जो ॻाल्हियूं हिन जूं हुन में हिन में हुन जूं हिकु ॿिए सां मिलनि थियूं हालांकि हिननि जो जेको नज़ूल जो शान आहे नज़ूल जो वक़्तु आहे सो मुख़्तलिफ़ आहे मुख़्तलिफ़ ज़माननि में नाज़ थियूं आहिनि पर इहो ऐं हिन जो वरी शुरू जेको बनी साहिल इन खां अॻु में सूरत नहल उनजो नज़ूल पोइ ज़माने में पर बनी नहल जेका सूरत मिले थी वरी हिन सां त छो जो नहल जे आख़िरि में अलाह ताला फरमायो ॿियो हलाल ऐं हराम जी हीअ ॻाल्हि ॻाल्हियूं पोइ बनी साहिल हीअं कयो हीअं कयो अहिड़े नमूने सां पोइ वरी आख़िरि में हज़रत इब्राहिम अल जेको आहे सो अहिड़ो नमूनो हुयो अहिड़ो नमूनो हुयो ऐं हुनजी अहिड़ी अहमियत आहे ऐं पंहिंजो इहो सूरत नाल में फ़रमाई हाणे छो जो बनी साहिल जो बि ज़िक्र थियो आहे हाणे हीअ सूरत ई हिन नालो ई आहे बनी साहिल अलाहीद पर ॿिया हिते न बनी साहिल कोन था रखूं भला उहो इसरा था रखूं इसराब आहे इन करे जो शुरू में हिन जो सूरत जेका आयत आहे हिकिड़ी आयत इसरा जी इसरा यानी रसोल सलाहु जो वञणु पंहिंजे मस्जिद हराम खां मस मके में ऐं मस्जिद अक्सा जेका यरोशलम में अलाई में जेका आहे ओसि ताईं वञणु ऐं इहो जेको वाकियो ॿियो वाक़ियो आहे महिराज जो हाणे महिराज जो वाक़ियो कुझु हिते ॻाल्हियूं आहिनि कुझु सूरत में आहिनि पोइ महिराज जूं ॻाल्हियूं पोइ अहिड़े नमूने सां आहिनि त हिन सूरत में अलाह ताला ज़िक्र कयो महिराज जो पाण महिराज जी हीअं तफ़सील सां को ज़िक्र कोन कंदुसि इनशा पर हीअ जेको पहिरीं आयत आहे सो महिराज जे मुतलिक़ आहे वरी आख़िर में की आयतूं आहिनि त रोया जेको असां फलाणो हुन हीअ ॻाल्हि आहे हीअ ॻाल्हि आहे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि पोइ हुननि जो कंदासूं पर आउं चाहियां थो त हिन वक़्तु हीअ सूरत सॼी छो जो महिराज जो ज़िक्र इनशा आमिनी पंहिंजो ॿियनि हंधनि ते कंदासूं ऐं ॿियनि बि कयो आहे ऐं घणो ज़िक्र आहे पर सिर्फ़ु हिते आयत पहिरीं जेका आहे सा इहो उन्हनि जो तर्जुमो कनि उहा आयत आहे इसरा जे मुतलिक़ यानी रसोल्ला सास जो वञणु महिराज ते हीअ वॾी ॻाल्हि आहे ऐं तमामु वॾी अहम ॻाल्हि आहे ऐं असीं अर्ज़ु था करियूं त हीअं के माण्हू आहिनि जेके नथा चाहिनि त इसरा जी ॻाल्हि कनि छो जो हुननि खे शर्म थो अचे लज थी थिए त माण्हू अलाए छा सम्झंदा त हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे मतिलबु त हीअ चिड़िया थिया आहिनि भूख आहिनि छा आहिनि कीअं ॻाल्हि आहे जो ई पंहिंजो महिराज महिराज वेठा कनि पंहिंजो ई ॻाल्हि सो हिसा वेठा कनि हाणे घणा माण्हू जेके रोकीनि था मस्जिदनि में चवनि था हीअ ॻाल्हि न करियो बसि हीअ ॻाल्हि न करियो सॼो महीनो जेको महिराज जो आहे रजब जो महीनो उहो इन में विञाइनि था त ज़िक्र जेको आहे सो महिराज जो न थिए बसि हीअ ख़तमु ॻाल्हि आहे हीअ हीअ ॻाल्हि हीअं आहे बसि हीअ ॻाल्हि हिकिड़ो ॾींहुं हुयो बसि उहो वियो हलियो हाणे बसि ख़तमु आहे ॻाल्हि पाण अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि जेका तमामु हिकिड़ी रदी ॻाल्हि आहे इन करे जो रसोल्ला सलाहु जो जेको मलाकूत समावात जो ॾिसणु जेको आहे उहो तमामु अहम आहे ऐं सभिनी अंबियान अलाम खे अलाह ताला मलकूत समात ॾेखारियो यानी पंहिंजी खज़ाना ॾेखारियईं पंहिंजो जेके थियण थियण थियणु थींदी जी ॻाल्हि जेका सा ॾेखारियईं तॾहिं हुननि खे यकीन थियो त हाणे मूंखे यकीन ई कोन्हे त को वरी पैदा थींदासीं ईअं थींदासीं जनम आहे जनत आहे असीं मिली पिया हलूं छो जो ॼावा आहियूं मुस्लमाननि जे घर में इन करे मिड़ी पिया चऊं हा असीं मुस्लमान आहियूं मिड़ी पिया निमाज़ूं पढ़ूं छो जो ॿिया माइट मिट असांजा पिया पढ़नि न पढ़ंदासीं दड़ कारींदा घर मां कढी छॾींदा मानी कोन खाराईंदा इन करे पिया मिड़ी मिड़ी जॾहिं वस निमाज़ूं पढ़ूं पर हाणे मतिलबु दिलि खां माण्हू निमाज़ पढ़े जेको महिराज़ जेका आहिनि नमाज़ी साथ असांखे हासिलु कोन्हे अलाह ताला हासिलु कराए इनशा अला तव्हांखे मूंखे सभिनी खे पर मां त ॻाल्हि हाणा थो करियां पंज मिंट विया हलिया सुहानल अज़ी असरा बेशक पाक आहे उहो सुहान माना त हर ॻाल्हि खां मुबरा आहे हर ॻाल्हि खां मुनज़ा आहे पाक आहे अल्ल्हा ताला सुहान सुहान मतिलबु त ग्लोरीफायर उनजो को ऐब हुन में कोन्हे का ॻाल्हि कोन्हे उहो जेको आहे खुदा पाण सुहान आहे सुहानल अज़ीज़ उहो उनजो उनजी तारीफ़ उनजो हक़ु उनजी ग्लोरीफिकेशन उनजी साराह कजे उन जी जेको अलज़ी असरा बि बे अवधि पंहिंजे बाने खे खणी वियो मतिलबु त ॾेखारियईं वञी हथ खां वठी जीअं ॾेखारिजे ॿार खे बाबा हीअ ॻाल्हि हीअं ॻाल्हि हीअ हीअं ॻाल्हि उहो जीअं खणी वियो आहे पाण हुन सां ॼण शरीक आहे सॼे सफ़र सुहाज़ी आसरा बे अवधि ही जंहिं सैर करायो जेको न सैर कराई पंहिंजे हथ सां ॼण बे अवधी ही पंहिंजे बाने खे लय लम मिनल मस्जिद हराम हुन राति जो जंहिंमें जे हाणे राति जो वरी ते त घणी ॻाल्हियूं कनि था त लयल बि कीअं ई वरी असरा जी ॻाल्हि थींदी राति जो आहे इन करे इहो छो मुक़ररु इस्तेमालु थियो लफ़्ज़ तकरार थिया छा थियो हुन मानाऊं कढनि था वरी मतिलबु सुहिणियूं मानाऊं मुक़र मुसरी वटि आहिनि पोइ हाणे उन में असीं कोन था वञूं न को मूंखे यादि थियूं थियनि इन करे अब्दी लयल मिनल मसल हराम मसल हराम जेका काब्यतुल्ला में आहे जेका काव्य में जेका मखे में आहे उतां ई उतां ई खणी हिल मस्जिद अक्सल लदी अक्सर रखना हॉल हू उन मस्जिद ॾांहुं असीं खणी वियासीं जेका जंहिंखे असां बरकत वारो कयो जंहिंजो हॉल जंहिंजो चौधारी गिरदो पस बर्थ गिरदा ई छा चइबो आहे गिरदो नवा हुनजो ओॾो पासो ओड़ो पासो हेॾां होॾां चारई पासा जेके आहिनि चङी पासनि खां उनखे असां बरकत वारो कयो आहे मस्जिद मस्जिद अक्सर मसिद्ला ले नूरी सबबु कहिड़ो आहे छा लाइ असांखे ॾेखारियो सारा इसरा कई महिराज जो कयोसीं असां ले नूरी हू मेन आया थिना त असीं पंहिंजूं आयतूं असीं पंहिंजूं निशानियूं असां पंहिंजा मुजज़ा ॾेखारियूं पंहिंजे बाने खे बानो मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आल वसलम ले हू मिन आया थिना इन हूअ समी उलिम बेशकु रफ़ाक जेको आहे सो ॿुधण वारो आहे समी आहे ऐं पसीर आहे ॾिसणु वारो आहे ॾिसे बि थो ॿुधे बि थो पोइ हाणे इहा हिकिड़ी आयत आहे हिते पंहिंजो हिनजो नालो ई आहे इसरा सूरत हाणे इन मी पोइ वरी हदीसूं अचनि थियूं पोइ हदीसूं जेकी आहिनि असां अर्ज़ु कयोसीं त छहतालीह आहिनि पंजतालीह आहिनि केतिरियूं पंहिंजो पंजाहु आहिनि की वधीक आहिनि पाण उनजो कुशहरी जेको आहे सो किताब पूरो लिखियो आहे महाराज ते हुन में त हेतिरियूं पोइ अबिन कसी जेको आहे सो चयो त पंहिंजो पंजवीहनि असाबनि खां रिवायतूं आहिनि ऐं कोशहरी जेको आहे ॿियनि जूं रिवायतूं रखियूं आहिनि त एकटीहनि खां आहिनि या छहतालीहनि खां आहिनि यानी पंहिंजे असाबनि सां वटां रिवायतूं जेके आहिनि से इन महिराज ऐं इसरा जे मुतालिक़ एतिरियूं आयतूं आहिनि एतिरियूं एतिरियूं हदीसूं आहिनि ऐं एतिरियूं रिवायतूं आहिनि एतिरनि असाबनि खां आहिनि त तमामु वॾी आम ॻाल्हि आहे या अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे जंहिंखे छॾे ॾिजे ऐं जंहिं तां हथु खणिजे तंहिंखां लद्दु थिए जंहिंजी ॻाल्हि करण त हिनखे तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे ऐं मूंखे वरी वरी कजे इनशा पर माण्हू कंदा हाणे असीं हलूं था अॻिते ॿी आयत ते छो जो इहा सूरत जो नालो बनी इसराहिल आहे त बनी इसराल जो तफ़सील हिन में घणो आहे ऐं बनी इसराहिल जो तौरात ॿियूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि मतिलबु टेन कमांडमेंट्स जंहिंखे था चवनि कलमात कलमात जेके उबरू में बि चवनि कलमात कलमात आहिनि उहे कलमात कहिड़ा आहिनि वञो उहो ईंदा उहो असीं पढ़ंदासीं इनशा अल्ला उहे कलमात ईंदा ऐं पंहिंजो पर हीअ सॼी सूरत ॼण हज़रत तौरात सां वास्तो आहे हिन जो यानी तौरात जो नमल बदल आहे सॼी ॻाल्हि हिते तौरात जी हिन सूरत में थियल आहे ॿियनि में हंधि बि पर हिन में आहे इनशा हलामी ऐं हिते हलत मूसा जी ॿी आयत खां वठी हलत मूसा जो ज़िक्र ऐं उनजे क़ौम जो ज़िक्र ऐं उनजे क़ौम जे मुतलिक़ इहो त असां तव्हांखे अॻु में ई चयो त हीउ फ़साद कंदव धरती ते ऐं मर मर्र अथई माना आहे ॿ बर ॿ दफ़ा पर ॿ इन माना में पंहिंजो इस्तेमालु थो कजे त केतिरा ई दफ़ा कपल ऑफ टाइम टाइम्स हाणे फसाद हिननि जो हले पियो पर मूंसां इस्लाम जो हिन माना में असां किताब ॾिनोसीं हाणे तौरात जी लफ़्ज़ कोन्हे पर हिते किताबु आहे ॿिए हंधि ज़िक्र आहे ॿियनि नालनि सां तौरात जो ज़िक्र आहे तौरात जो ज़िक्र क़ुर में तमामु सुहिणनि लफ़्ज़नि में आहे त हीअ हुदा आहे नूर आहे ऐं पंहिंजो हीअ रहमत आहे त हुनजो तौहराद जेको आहे पर तौरात ते जेको हलंदो कोन त पोइ हुनजो नाफ़िज़ जीअं तव्हां कॉन्स्टिट्यूशन ठाहियो था पोइ नथो केरु हले बसि पोइ उनखे चवंदा हीअ बदिलायो हिनखे वरी ॿियो था ठाहियूं हीअ था ठाहियूं हू था ठाहियूं त पोइ हिननि ते जेको लथो त तौरात हुननि खे हिन मञियो कोन पोइ वरी इंजील आयो पोइ वरी उनखे बि उन ते हलिया कोन पोइ अलाह ताला क़ुर शी में चयो त जेकॾहिं तौरात जे मुताबिक़ तव्हीं हुकुम नथा करियो त लस्तुम अलाश शइ आहिनि तव्हां कंहिं शइ ते न आहियो पोइ हुन ते जे मुताबिक़ करियो त असीं बि हुन खे वञींदासीं पर तईं हुन ते नथा हलो त पोइ हिन क़ुर ते तव्हांखे हलणो आहे पर हिन क़ुर ते नथा हलो पोइ हीअ वेस्ट वारा जेके आहिनि चवंदा आहिनि हाणे इहे जेके शरीयतूं वरीयतूं आहिनि उहे ख़तमु आहिनि असांजो जेको आहे सो काफ़रानो नमूनो जेको आहे सो हलंदो असीं जेके सेकुलरिस्ट आहियूं माना असीं कंहिं शरीत खे नथा वञूं न को मूसा अल जी शरीत न को ईसा अल जी शरीरत न को मोहम्मद मुस्ा शरीत न को अवस्था जी शरीत न को वैदा जी शरीत कंहिं शरीत ते नथा हलूं पोइ नथा हलो त न हलो असीं अलहमदिल्ला हलंदासूं इनशा वादस किताब لے بنی ساحل ان کتاب کے توراتی لفظ نہ استعمال تھل ہند ہے لے بنی ساحل ساحل ہدایت ہو اللہ تطخو مندی ہرگز خبردار ہرگز مخا سوا کن وکیل نہ بنائج مخا سوا کہ الہ ن بنائج مخا سوا کن پوجا نہ کرجو مخا سوائے یہ اللہ تعالیٰ جو حکم ہو بنی ساحل کے بنی سل الحمد للہ اور رہا کہ سابت قدم کہ گھر جی سے ویسے पंहिंजे दगे खां वठी वेठा पूॼा कनि पूॼा कनि पोइ इन करे पिया हिननि वटि पैगंबर आया पे हिननि खे वॉर्निंगू कयूं हिननि जा टैंपल पे ॾिठा ऐं पे ठहिया पे ॾिठा ऐं ठहिया पोइ इहो ॻाल्हि पिए हली पर पोइ त बि साबितु क़दम रहण वारा बि हुआ इन अलदिला केतिरा ई हुआ जेके साबित क़दम रहिया अलाह ताला क़ुर जी हुननि जी ॾिनी आहे मिन मोमिन मिन हमल मोहतदीन हिन मतिल के आहिनि जेके हिदायत ते आहिनि के आहिनि जेके हिन जा मोमिन आहिनि बिलीवर आहिनि पोइ जॾहिं क़ुर शरीफ़ लथो त हुन में केतिरा मोमिन जेके आहे हीउ सॼो शाम जो मुल्क जेको सो इराक जो मुल्क़ु हीउ सॼो मुल्क जेको छा चइबो आहे मिस्र ऐं कनान हीउ जेको छा आहे हीअ एकदमि हज़रत उमिरि रदी अलाह ताला जे ज़माने में मुस्लमान थी हले हज़रतमा ज़माने में मुस्लमान छा आहे हुन मुदात न कई घणाई जेके आहे से हुते माण्हुनि जी जेके ईसाई हुआ जेके यहूदी हुआ उन्हनि क़बूलु कयो छो जो हुन ॾिठो पंहिंजे किताबनि में त हीअ किताब हीउ जेको क़ुर ईंदो हीउ जेको आख़िरी पैगम्बर आहे हुनजो दीन सही आहे हुननि अख़्तियार कयो भई के रहिया जेके से यहूदी बि रहिया के रहिया नसारा बि रहिया उहे जेके आहिनि सी फितना वेठा कनि अञा ताईं पोइ इहा ॻाल्हि हले पई अलहमला अलाह पोइ हुते आतना मूसल किताब अलाह बनी अलाह ता ज़ूरियतमंदमलना तईं उहे आयो जेके नूह अल जे पोयनि मज़ा जेके जेके हुननि जे कश्ती में वेठा उन जे पोयां मज़ा तव्हीं आहियो ज़ूरियत मंद हमलना महानू जिन खे असां ॿेड़ीअ ते चाढ़े ऐं पंहिंजो पार कयोसूं उन्हनि जे औलाद मथां आयो हुनजे ज़ुरियत मञा आयो ज़ुरियत माना ॿिज हुनजो हुनजे ॿिज मञा आयो हुनजो सीड मञा आयो ज़ुरियत इन कान अबदन अलकुर आहे बेशक बेशक जेको हज़रत नूह अल इस्लाम हुओ सो शक शाकिर बानो शुक्रु करण वारो बानो हो इहा वॾी तारीफ़ आहे हज़रत नूह अल इस्लाम जी ऐं सब्र वारो बि हुयो जो नव सौ पंजाह साल हुननि जे मुसीबत हुनजे इनकार खे सब्र सां बर्दाश्त कयईं साबिर बि हुयो ऐं मूसा अल इस्लाम बि वॾो सब्र वारो हुयो जो जिन खे वञी करे साबिरनि शकूर ऐं नौकान शकूर आहे हिते हज़तनू अल इस्लाम ॾांहुं इशारो आहे पर इहा ॻाल्हि सभु ॻाल्हि सभिनि अंबियान अलाम सां लॻे थी कुल्ल मिन सॉबरीन जो लस जेको अचे थो पंहिंजो ॿियनि सूरतुनि ते हुनजो माना सभु अंबिया अलाम सब्र वारा हुआ हज़रत इस्माहील इस्लाम सब्र वारो हो हज़रत याक़ूब अलाम सब्र वारो हो हज़रत मोहम्मद मुस्ा सब्र वारो हुयो हज़रत अयूब अल सब्र वारो हो त शुक्र वारा हो आतेना दाऊद दाऊद ऐं सलेमा अल साबरीन हुआ शाखिरीन हुआ त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं सभु ॻाल्हियूं इहे हलनि थियूं हाणे हिते ॻाल्हि थो करे अलाहना इला बनी साहिल ऐं बनी साहिल ते असां कयोसीं हुकुम कयोसींन कयोसीं ॼण हुननि खे किताब में लिखी छॾियोसीं बेशक तोफ़ आर दे मर धरतीअ ते ॿ दफ़ा ताईं फ़साद कंदो हो मर्र त माना ज़रूरी न त ॿ दफ़ा कंदो पोइ हुन खां पोइ हमेशह बसि सोणा सुठा रह रहंदा न मर मर बार बार बार बार कंदो हुओ पर रसोला साल खां अॻु में ॿ दफ़ा हज़रत सलमान इस्लाम हिकिड़ो जेको टैंपल ठाहियो जेको ठाहियईं जेको बि इबादत गाह उनखे अची नबूहत नसर जेको आहे ॾाठो छो जा ठहीं अलाह ताला जो घरु न हो छा पर छो जो हुन अलाह ताला जे कामनि जी इख़िलाफ़ ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई ऐं अंबियान अलस्लाम जेके हुन ज़माने जा हुआ उन हुनखे वार्निंग ॾिनी वार्निंग ॾिनी ही साया या रामया फलाण फलाण घणाई आहिनि जिन हुनखे वार्निंग ॾिनी त ईअं न करियो ईअं न कयो जीअं कयो था पिया हेॾा ज़ुल्म हेॾियूं बदमाशूं ख़िलाफ़ वर्ज़ियूं हीअ ॿियनि जी परवरिश परस्तश ऐं हीअ हू इहे न करियो पर हू न थिए मुड़िया पोइ हुननि जो टैम्पल पहिरीं दफ़ो ॾिठो वरी कुरोश कबीर हुननि खे चयो त हाणे तव्हां आज़ादु आहियो त वञो हिनखे वठी विया पकिड़े वञी ॿिया में बंदि कयाऊं सतरि साल नव साल पर त घणो केतिरो वक़्तु उते जेको आहे बंदि हुआ क़ैदी उहा पंहिंजो पोइ हुन आज़ादु कयनि पंहिंजे कुरोश कबीर जेको ईरान जो बादशाह आहे कई ख़ुशि जंहिंखे थो चइजे पोइ उन विया पोइ उन ज़माने में वरी वञी ॿीहर ठाहियाऊं वरी उहो जेको आहे सो स पंहिंजो विच में ठहियो ॾिठो ई थियो उहो थियो पर सत सतरि ईस्वी सन में जेको आहे सो वरी रोमंस जेको आहे सो ॾाठो मुंहिंजो आख़िरी टैम्पल जेको हुओ मर ते थिया आहिनि इन हिसाब में त ॿ दफ़ा थी वियो पर अलाह ताला हिते फरमाए थो त इन तुदू जेकॾहिं उद न तव्हां वरी कंदव त वरी वरी विसी कंदासीं त ॿिए हंधि अलाह ताला क़र शइ त हर क़यामत ताईं हिननि ते असीं अहिड़ी अहिड़ा माण्हू मुसलत कंदासूं जेके हिननि खे अज़ाबु ॾींदा रहंदा इन करे क़ुर शइ में मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते इहे ॻाल्हियूं आहिनि पर हाणे हिते हीअ आयत पढ़ूं था मर्री फसाद कंदव धरती ते ॿ दफ़ा तव्हां वॾी वॾा कंदव वॾो तकबुरु कंदो वॾो हठु कंदो जीअं हींअर निता बिन ॿिनि जन नि याहू हिन खां अॻु में शहरोन हिन खां अॻु में ही ॿिनि गोरियान ही जेके बि हिते गुज़री विया सतरि साल खां हिते जेको उलूवन कबीर आहे वॾी वॾाई खयऊं वॾो हथु वॾो तकबुरु हठ हेॾो हठ हेॾो तकबुरु ज़रूरु तव्हां वॾी सरकशी वॾी कंदव वाइदो जेको हुयो असां तौरात में लिखी छॾियो त तव्हां तौरात में हुयो मूं पाण पढ़ियो आहे त तव्हां जॾहिं मुंहिंजो हुकुम न मञींदो ॾिसो बे कंदो त आउं तव्हां ते अहिड़ो माण्हू मोकिलींदुसि जेको तव्हांखे अहिड़ो कंदो अहिड़ो अहिड़ो अहिड़ो कंदो पोइ थियो न हेठि पोइ हाणे इहो जेको आहे सो नबोखत नसर जेको बाबिलोन जो बादशाह हो पर इन खां अॻु में बादशाह जी जेका टुटी सो हुते असहर आहे जेको मुसल आहे हींअर उते जा बादशाह आया सो किंगडम जेका सल सलमा इस्लाम जी बादशाह जेका ॿिनि हिसनि में विराइजी वई मथे नॉर्थन जेको शुमाली इलाइक़ो जेको उथरियूं इलाइक़ो जेको हुयो उहो हज़रत बिन जामीन जे औलाद मथां ऐं हज़रत यूस अल इस्लाम जे औलाद मथां उहे हुकूमत कंदा हुआ मथे उहो उन्हनि जी खसिजी वई हली बादशाह छो त उन्हनि वॾो ज़ुल्म कयो पोइ उन्हनि जी अॻु में पहिरीं खसिजी वई पोइ हुनखे असेरिया वारा जेके मूसल वारा बाबादशाह हुया मुनी मुनि भई ॻोठ वारा <clears throat> उहे आया खणी हुनखे पादर हुनखे ख़तमु करे बादशाही उते कब्ज़ो करे वेही रहिया हुन खां पोइ वरी हेठियां जेके रहिया अञा बि को सौ साल खनि को केतिरो नंढी मतिलबु की कमज़ोर हुकूमत पोइ हुननि ते कॾहिं पंहिंजो मिस्र वारा थी आया कॾहिं वरी नबुहत नसर आख़िर में आयो पंहिंजो बैबलोन लोन उन हुनजो जो बि डाहे छॾियो जेको ठाहियो हज़रत सलेम आलाम सो इहो ज़ेर ज़मीन करे जे सिर जे सिर सां न मिले कुम जॾहिं असांजो वाइदो पहिरियों दफ़ो आयो त कुम तव्हां ते असां उथारियो आंदोसूं इबाद असांजो बानू हिकिड़ो बानू को मोमिन मुस्लमान कोन हो को यूदी कोन हो उहो मज़ा हो गोइम गोइम मज़ा हुयो छा चइबो आहे जंहिंथाइल्स वञा हुयो यानी ग़ैर मज़हब पर हू पंहिंजे मज़हब ते आहे हीउ पंहिंजे मज़हब ते आहे उहो आयो इबादल लना उली बासन शदीद तमामु सख़्तु शिदत वारी यानी मैसाकर कंहिं जीअं हीअ वेठा हींअर कनि तीअं मैसाकर बासन शदीदन फजासू कयां पोइ तव्हांजे घरनि में घिड़ी आया उहे जीअं हींअर वेठा हीअ माण्हुनि जे घरनि में घिड़नि तीअं हू घिड़ी आयो बेबिलोनियंस जेके आहिनि से घिड़ी आया त घरनि जे वकान वादन मफ़ उगला जेको असां वाइदो कयो हो सो थी रहियो बसि उहो असां करे चुकासूं इहो इहो थियो पहिरियों दफ़ो पोइ वरी असां तव्हां ते राम कयो वरी तव्हां ते असां वारो वर आयासीं बनी ऐं तव्हांजी मदद कईसूं माल सां ऐं तव्हांजे पुटनि सां जे कुम अक्सर नफ़ीरा ऐं त हीअ वरी बि सरस थी वियो घणी सेंसी वई पोपुलेशन तव्हांजो झजो थियो अलमद आहे जेकॾहिं तव्हांजे लाइ आहे जेकॾहिं चङाई न कंदो धरती ते लियानुसकुम तव्हांजे लाइ व इन असातुम फल हा पर जे भुछराई धरती ते कंदो त पोइ उनजे लाइ जेको भुछराई कंदो हींअर ई भुछराई जेका कनि पिया या हिन जे ॻिची में पवंदी इनशा अलाहीन मुस्लमान त घणेई मोमिन मरंदा पर असीं चवंदा भई मुस्लमान खे मारियऊं त उहो शही थींदो उहो आख़िर में जन्नत में वेंदो हिन खे ॾाढी तकलीफ़ आहे जन्नत में ताईं जनत जन्नत जी ॻाल्हि था करियो थला था करियो सतरि हूरूं था चओ हीअ था चओ हू था चओ तुंहिंजो इन जे शौक़ु में माना तव्हीं मारण ते आयो संदुरोब ॿधियो बीठा ऐं असीं मरूं था त असीं असांखे त आसरो आहे त असीं मरंदासूं त बि का ॻाल्हि अॻिते आहे त हीअं तव्हांखे त को आसरो ई कोन्हे छो जो तव्हीं चवंदा बसि हीअ मुआास छुटासूं पोइ धरती ते कब्ज़ो इन इनखे था करियो जो चवंदो बसि हीअ ई आहे जेको हयाती आहे छा हीअ आहे पोइ मरी वेंदासूं त बसि मिटी खाक थी वेंदासूं हलिया सम्झो दस्त दाओ आट अंथ अंथ दस्त दाओ रिठन मतिलबु मिटी आहियूं त मिटी ॾांहुं मोटी वेंदासूं हुन मां वरी उथंदासूं कोन त असीं चवंदासीं असीं त उथंदासूं त हीअं उथो न उथो पाण ॼाणो रब पाक तव्हांजो ॼाणे तव्हांखे उथारींदो ऐं विझंदो जनम में पोइ हाणे इहा ॻाल्हि पूरी असांखे तव्हां न ॾियनि तव्हांजा ई वरी शहीद था थियनि शहीद शौक़ में सतरि हुरनि जे शौक़ में सतरि हुरियूं हुजनि न हुजनि हिकिड़ी माई फाथ वेठा आहियूं असांजो उहा ई पूरी कोन थी ॻाल्हि सुवालु आहे त असांजो हक़ु आहे अलाह ताला जो हक़ु आहे हीअ असांजो मुल्क़ आहे त हिन ते कब्ज़ो कंदो असीं तव्हांखे छॾे ॾियूं त भले तई कब्ज़ो कयो सभु सभु भले असांजो दीन फिटायो भले तव्हां असां वटि ई होमोसेक्शलिटी ऐं सडोमी ऐं फलाणी फलाणी सभई फुहाशी ऐं इमोरलिटी पर वर्षनि जेका आहे धरती ते पखेड़ियो ऐं असीं पंहिंजो माठ खे वेठा हुजूं वेठा ॾिसूं त हा माना आया नी अंग्रेज़ पंहिंजो अची असांखे मोमिन कयो अथऊं त इहो पहिरों दफ़ो हुन तथबीर आहे वरी तव्हां ॿियो दफ़ो फसाद कयो वरी ॿियो दफ़ो इहो थियो वञे घणे विच में फसाद थिया नंढा वॾा पर ॿीहर जेको टैम्पल हिननि जो डिस्ट्रॉय थियो उहो सतरि ईस्वी में हज़रत ईसा आल इस्लाम खे बि क़तलु कयूं हिननि पाण क़तलु करायो यूदीन क़तलु करायो उहो जेको रोमन हुयो उन चयो मूं पंहिंजा हथ धोता ऐं तव्हां ॼाणो तव्हांजो कमु ॼाणे हू चवनि ख़तरनाक आहे असांजे लाइ हिनखे बसि मारियोसि पोइ हाणे अलाह ताला हुनखे खणी वरितो जीभ कई तंहिंजो मां क़तल उहो मां असल उहो किन शुभ हलऊं पोइ जेकी बि कुझु थियो अलाह ताला खे ख़ूब ख़बर आहे पोइ हिन सां वरी उहा झिठ थी जिस्तर ईसवी में हिन जो टैंपल जो जेको ठहियलु हो सो उहो ॾिठो ऐं हुन खां पोइ हिनखे रोमन सिकर कढी छॾियो यूरोशलम जा सफ़ा चऊं सभु निकिरी वञो हलिया हिते वरी तव्हां कॾहिं बि न अचिजो कॾहिं बि न अचिजो पोइ माना सतरि हिजरी खां वठी इहो जेको रसूल सलम खां पोइ हज़रत उमर रज़ी अला ताल ज़माने में जॾहिं फ़तेह थियो आहे येरूशलम ऐं उते हिननि सरेंडर कयो आहे तॾहिं वरी हिन खे इजाज़त मिली आहे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहम जे असाब सगोरे उमिरि बिन ख़िताब रज़ी अलाह अला हिन खे इजाज़त ॾिनी त वापसि अचनि हिननि जो थोरो मोहम्मद मुस्ता सलम जे उमत जो हीअ उहो ॻाइनि नथा उहो समुझनि नथा ऐं उन जा जेके आहिनि से हीअ एतिरो दुश्मन थी बीठा आहिनि तव्हांखे वरी आंदो उन रिसाइन खे बि रखियाई पंहिंजो यहूदियुनि खे बि रखियाई मुस्लमाननि खे बि रखियाई भई हिते ई ख़तमु थो करिया इनशाउन अॻिते पढ़ंदासीं रबरा त मिना इन कन समील अली वतू अल इन कनि तवाबु रही हसबी अलाह अल रबल